Sura 104. Al-Humeze Klevetnik Mek 9 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha milostivog samilosnog Vajlul li kulli humazati lumazah teško svakom klevetniku podrugljivcu. Allazi jama'a malan wa'addada koji blago gomila i prebrojava ga. Jahsabu anna malahu akhlada i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti. Kalla la yunbadanna fil hutama a ne valja tako. On će sigurno biti bačen u džahennem. A znaš li ti šta je džahennem? Vatra Allahova raspuktana. Koja će do srca dopirati. Ona će iznad njih biti zatvorena. في عمد ممددة plamenim stupovima zasvođena.